Բաց նամակում մասնավորապես նշվում էր խաղաղապահ առաքելության իրականացրած ջանքերի ռազմական գործողությունների դադարեցման գործում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի անձնական միջամտության, Ադրբեջանի կողմից բարբերաբար կրկնվող սադրանքների եւ դրանց կանխարգելման համար պատժիչ հավելյալ մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտության մասին։ Նամակի հեղինակներից ազգային ժողովի падգամավոր Արամ Հարությունյանը Արցախ լրատվականի հետ զրույցում նշում է, նամակում ներկայացրել են փաստագրված տեղեկություններ։ Նշել ենք, թե ինչպիսի խախտման դեպքեր են եղել։ Մեկ տարվա ընթացքում 67 քրեական գործ է հարուցվել, որոնցից, եթե չեմ սխալվում, 25-ը սպանության փորձ հոդվածով։ Նշել ենք սպանության դեպքերը, Մարտակերտի տրակտորիստի դեպքը, Շուշին վերջին տեղ ունեցած դեպքը, նաև երբ անօթաչուսակից կրակել են մեր զինվորների ուղությամբ 6 հոգի վիրավորում են ստացել, առանձնացնել ենք այս դեպքերը եւ խնդրել ենք, որպեսզի ձևավորվի լրացուցիչ մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտան կան կանխարգելել նման գործողությունները, իսկ եթե լինեն, ապա գերարել որոշակի բաժամիջոցներ։ Իհարկե մենք գիտակցում ենք եւ նամակի մեջ ենք սա փոխանցել, որ ադրբեջանական գործողությունները երկու հիմնական նպատակ են հետապնդում առաջինը վախի մեջ պահել Արցախում ապրող հայերին, ճնշել Արցախի հանրապետության քաղաքացիներին եւ երկրորդ շեշտադրումը, որպեսզի վարկաբեկել խաղապահ առաքելությունը եւ փորձեն ցույց տնել, թե ապաները չեն կարողանում պատշաճ իրենց ֆունկցիան կատարել։ Պետք է հասկանալ, որ այսքան լուրջ բախումներից հետո հաճախ են լինելու նման դեպքեր, սակայն պետք է անել հնարավոր ամեն բան կանխելու դրանք, ասում է Արամ Հարությունյանը։ Ներկա իրողություններում հանրային դիվանագիտության դերն ավելի է կարևորվում։ Պատմության մեջ նման օրինակներ կան, ասում է։ Ինտերդասական դիվանագիտ թվում է ինքը բավականին համանապակ հնարավորություններ ունի առավել եւս ճանաչված երկրների բարակայում, ապա խորհրդարանական դիվանագիտությունը կամ հանրային դիվանագիտությունը շատ ավելի բաց ձեռքեր ունի, եթե մենք հիշենք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ելույթներից մեկը, երբ նա խոսում է Աբխազիայի մասին եւ ճշտադրում է, թե երբ մեզ դիմեց Աբխազիայի ժողովուրդը ու նույն Ասիայի պարագայում Ասիայի ժողովուրդը մենք միանգամից որոշում կայացրեցինք եւ այլն այլն Արցախում գոյաբանական կյանքի իրավունքի խնդիր կա։ Մարդու ապրելու իրավունքը կախված չէ իր երկրի կարգավիճակից, ասում է падգամավորը։ Չճանաչված երկրում ապրող մարդկանց մասին պետք է իմանա միջազգային հանրությունը։ Մարդու իրավունքները համընդհանուր են, նույնը ճանաչված ու չճանաչված երկրների համար։ Դիմումնամակը Արցախի ժողովրդի ճիճն է սեփական հողում անվտանգ ապրելու հնարավորություն ունենալու մասին, ասում է Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորածին ծառայողների հարազատների միության նախ նախագահ Արմեն Ասրյանը։ Գնահատելով, որ սա քաղաքական նպատակներ չի հետապնդում, մենք միանշանակ համաձայնվեցինք միանալ այդ դիմումին։ Սա եւս մի օրինակ է, որ Արցախցին այլևս չպիտի լինի հանդուրժող, չպիտի լինի համակերպվող, այլ պիտի իր իրավունքների, իր ապրելու իրավունքի համար բարձրաձայնի դիմի որպես քաղաքացի, այլ ոչ թե պետական կառավարման մարմինների միջոցով այսքանը կատարվի թե ինչու են որոշել նամակով դիմել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին եւ ինչ ակնկալիք ունեն դրանից, Արմեն Ասրյանը ասում է. ոչինչ չանելն ավելի սխալ է, քան անել ու պատասխան չստանալ։ Այս սկզբունքով պետք է առաջնորդվենք։ Այդ սկզբունքը ընդունելով միանշանակ պետք է ակտիվ լինենք եւ նաեւ կոչ եմ անում մեր հասարակությանը չհամակերպվել, չասենք դե լավ, դե մեկ այ ինչ էլ անենք բան չի փոխվելու։ Դեմ եմ այս սկզբունքին, մենք պիտի փորձենք անել, պետք է լինենք մեր ճակատագրի տերը, պետք է պայքարենք մեր ապագայի, մեր անվտանգության համար։ Նամակն արդեն լայն տարածում է ստացել մեդիադաշտում, ասում է Արամ Հարությունյանը։ Արձագանքներից գոհ է։ Փոփոխական լայն տարածում ստացավ նամակը, ինչպես հայկական եւ ռուսական մեդիադաշտում, ասենք ամենահայտնի Telegram ալիքները սրա մասին խոսեցին, այնպես էլ ադրբեջանական մեդիադաշտում ադրբեջանի ամենահայտնի Telegram-յան ալիքները իհարկե բացասական, բաց անդրադարձ են կատարել նամակին։ Նաեւ վերջի շրջանում նամակը հրապարակվել է Ռուսաստանի հայերի միության պաշտոնական էջում, Facebook-յան էջում Հայաստանում Լազարյան ակումբի ջոն փոխանցվել է Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք պատգամավորների, հասարակական հանրային գործիչների եւ ասեմ, որ բավականին մարդիկ դրական են գնահատել եւ ինձ հետ օրինակ մի քանի տեղից կապ են հաստատել, փորձել ճշտել, թե ինչպիսի մտահոգություններ կա, ինչի վրա կարելի ավելի շատ ուշադրություն դարձնել Բաց նամակի դեպքում պարտադիր չէ, որ պատասխանը գրավոր նամակով լինի, ասում է падգամավորը։ Կարող են արձագանքել գործողություններով, ինչը ավելի արդյունավետ է։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։